Ey azizler işte başlar söze Bir vasiyet kılavuz illa size Ol vasiyet kimdir hem her kim tutar Mis gibi kokusu canlarda tüte, Hak Teala Hakim beni ol bir dua ile ana Her iki bu duada buluna Fatiha ihsan o kuluna Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhi saadetleri için onun temiz alinin, evladının, ezvacının, ashabının, etbaının, ehli beytinin, muhacir ve ensarın temiz ruhları için, Sadat-ı Kiram Kuddise ruhu Efendilerimizin, mürşid ve üstadlarımızın ruhları için ve bahusus Mevlid-i Paki Rasul'ün müellifi Süleyman Çelebi Hazretlerinin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha.